Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Dvadeset rujna 1950. godine trupe Vojske Republike Koreje triumfalno su prešle 38. paralelu. Tri mjeseca prije toga, 25. lipnja te 50. Narodna vojska Demokratske narodne republike Koreje ili Sjeverne Koreje napala je Republiku Koreju ili Južnu Koreju. Vojska Republike Koreje kao i malene američke okupacijske trupe koje su nakon kapitulacije Japana došle na jug Korejskog poluotoka nisu se mogle oduprijeti dobro naoružanoj i uježbanoj vojsci Sjeverne Koreje. Tek početkom kolova za trupe Ujedinjenih naroda predvođene američkom vojskom i pod zapovjedništvom generala generala Douglasa MacArthur uspjele su na krajnjem jugu Korejskog poluotoka zaustaviti narodnu vojsku. S vremenom na jug Koreje stigla je i osma američka armija pod zapovjedništvom generala Waltona Walkera i snage Ujedinjenih naroda polako su potiskivale narodnu vojsku na sjever. 14. rujna general Douglas MacArthur izveo jedan od svojih najglasovitijih manevara. Američki deseti korpus iskrcao se kod luke Inchon na zapadnoj obali Koreje. Inčon je bio nedaleko od Seula, glavnog grada Južne Koreje, i sada je trupama Sjeverne Koreje prijetilo odsjecanje na jugu poluotoka. Tok rata potpuno se promijenio. Dva tjedna nakon iskrcavanja kod Inčona, vojska Južne Koreje prešla je 38. paralelu, predratnu granicu između Sjeverne i Južne Koreje. Ubrzo su tu paralelu prešle i američke snage. Max Hastings u knjizi Korejski rat piše. 9. listopada osma armija prešla je u punoj snazi preko 38. paralele. Skoro tjedan dana ona je nailazila na ozbiljan otpor. Onda su se sjeverni koreanci slomili i u punom povlačenju pobjegli na sjever. Prva konjanička i 24. pješačka divizija počele su potjeru. Utrku dugih konvoja samo su povremeno prekidale povremene borbe manjih jedinica protiv neprijateljskih zaštitnica. Naravno, tada se postavilo ovo pitanje pred trupe Ujedinjenih naroda, gdje zaustaviti prodor na sjever Korejskog poluotoka. Saveznici koji su dali svoje trupe u zapovjedništvu Ujedinjenih naroda smatrali su da bi trebalo paziti da danje napredovanje na sjever ne uzbuni Sovjetski savez i tek stvorenu Narodnu republiku Kinu. To je bio stav američke administracije i vojnog vrha. Douglas MacArthur, zapovjednik trupa Ujedinjenih naroda u Koreji, imao ovaj je drugačije mišljenje. U trenutku dok je američka vojska prelazila 38. paralelu, MacArthur je dobio poziv od predsjednika Trumana da dođe na pacifički otok Wake. MacArthur je bio izvan sebe od bijesa. Smatrao je taj poziv političkom predstavom u kojoj se uključuje zapovjednik koji je usred rata. Truman je imao drugo mišljenje. U svojim memoarima napisao je da je smatrao da je došao trenutak da vrhovni zapovjednik osobno upozna vrhovnog savezničkog zapovjednika u Koreji dalekom istoku. Sastanak je počeo loše. Na dočeku na pisti MacArthur nije salutirao svom vrhovnom zapovjedniku, samo mu je pružio ruku, kao da su jednaki po rangu. Onda su Truman i MacArthur otišli u limenu kolibu na kraju piste i nasamo razgovarali oko sat vremena. Max Hastings piše. Tom prigodom prema Trumanovom svjedočenju MacArthur je uvjeravao predsjednika da Kinezi neće napasti, da je pobjeda neminovna, da on sam nema političkih ambicija. Onda su ta dvojica izašla na pacifičku vrelinu i odvezla se do aerodromske službene zgrade na sastanak sa svojim pratnjama. Čak i tada nije vođen zapisnik. MacArthur je rekao okupljenima da će formalni otpor širom Sjeverne i Južne Koreje prestati do dana zahvalnosti. Planirao je povući osmu armiju u Japan do Božića, postaviti deseti korpus kao okupacijsku silu. Ponovio je svoje mišljenje da čak i u slučaju slabo vjerojatne kineske intervencije, sada kada imamo baze za naše ratno zrakoplovstvo u Koreji, ako Kinezi pokušaju doći do Pyongyanga, tada će se dogoditi najveće krvoproliće. Ako Rusi daju Kinezima zračnu potporu, njihova kompetentnost bit će tako ograničena da vjerujem da će rusko ratno zrakoplovstvo bombardirati Kineze koliko će bombardirati i nas. MacArthur je otišao s otoka Wake u stanju još većeg bijesa nego kada je došao. Za predsjednika Trumana i njegovu pratnju osjećao je samo prijezir. Truman i njegova pratnja, u kojoj nije bilo državnog tajnika Atchisona i ministra obrane Maršala, koji su smatrali MacArthura opasnim pozerom, bili su pod utjecajem MacArthurovog nastupa i uvjeravanja da Sovjeti i Kinezi neće intervenirati u Koreji. Na terenu pobjede su se i dalje nizale. Max Hastings piše. 19. listopada pao je Pyongyang. General Paek Sun yup predvodio je prvu diviziju Republike Koreje u grad. Njegovo pješaštvo visjelo je na američkim tenkovima. Oni su odgurali klimave komunističke zapreke i kretali se po praznim ulicama. Većina je civila pobjegla ili su se krili. Paek se osjećao potpuno ushićen. Pet godina prije otišao sam kao izbjeglica. Sada sam se vratio s deset tisuća ljudi, sto topova i bataljunom tenkova M46. Kim Il-sung i njegova vlada pobjegli su u sjeverna bespuća. General Paek smatrao je da je rat gotov. Oni njegovi časnici, kao i američke kolege, lutali su po nekadašnjim uredima sjeverno-korejske vlade i skupljali suvenire. 20. listopada pukovnik Charles Willoughby poslao iz MacArthurovog stožera obavještajni sažetak u kojemu se tvrdilo da neprijatelj više nije sposoban za organizirani otpor. Dok su trupe Ujedinjenih naroda napredovale dalje na sjever Koreje, u Ujedinjenim narodima počela je rasprava o daljnjem toku rata. Velika Britanija, čije su trupe također bile u Koreji, dala je prijedlog o stvaranju tampon zone južno od rijeke Jalu, granice između Koreje i Kine. MacArthur je taj prijedlog usporedio sa sporazumom Velike Britanije i Francuske s Hitlerom u Minhenu 1938. godine. 20. listopada MacArthur je dao jedinicama pod svojim zapovjedništvom naredbu da ubrzaju napredovanje prema korejsko-kineskoj granici. Jedinice su naredbu izvršile. Max Hastings piše. U noći 1. studenoga 1950. vojnik Karl Simon iz G satnije 8. konjaničke pukovnije sa svojim drugovima ležao na položajima i nervozno spekulirao o sudbini ophodnje iz F satnije, za koju se izvijestilo da je upala u nevolju, da je pod napadom neidentificiranih trupa. Kako se približavala tama, čuli su pusnjavu trube i vikanje. Koreanci koji su bili s njima nisu prepoznali jezik, ali su rekli da je sigurno riječ o kinezima. Kada je val vičućih neprijatelja jurnuo na Amerikance, pucajući i bacajući granate, nije im pružen učinkovit otpor. Na položajima je vladala samo masovna histerija, rekao je Simon. Svatko je skrbio o sebi. Pucnjava je bila strašna. Posvuda su bili kinezi koji su vikali. Nisam znao kojim putem krenuti. Na kraju počeo sam trčati s gomilom. Samo smo trčali i trčali dok trube nisu utihnule. Nakon napada kineske narodno-oslobodilačke vojske na G satniju, Simon je sa još 30 preživjelih krenuo na jug Korejskog poluotoka. Hodali su dva dana, živjeli su od zemlje, uglavnom jedući bobice. Jednom su od jednog seljaka pod prijetnjom oružja dobili obrok od krumpira i riže. Na kraju ih je spasila 27. brigada britanske vojske. Max Hastings piše. Vojnik Simon i njegovi sudrugovi bili su maleni dio preostalih preživjelih od katastrofe koja se od 1. do 3. studenog sručila na prvu američku konjeničku diviziju i koja je također nanijela očajnu štetu drugom korpusu Vojske Republike Koreje. Južnokorejanci su bili prvi koji su teško napadnuti. Kineska 116. divizija udarila je na 15. diviziju Vojske Republike Koreje. Onda je 1. studenoga pored Ansunga, otprilike na pola puta uzduž Korejskog poluotoka, došao red na Amerikance. Snažni odredi napali su ih s velikom odlučnošću, razdvojili njihove jedinice, onda ih napali pojedinačno. Baterije u pokretu na cestama, streljačke satnije na položajima, našle su se pod razornom vatrom iz streljačkog oružja, minobacača i kaćuša. Treći bataljun osme konjaničke pukovnije bio je zapravo uništen. Drugi bataljuni te pukovnije pretrpjeli su teške gubitke. Dijelovi pete konjaničke pukovnije također su pretrpjeli gubitke. Kada je završila bitka u kojoj je sudjelovala prva konjanička divizija, borbena djelatnost na Korejskom frontu opet se smanjila na lokalne okršaje kineska narodno-slobodilačka vojska kao da je tada nestala iz Koreje. Kako to piše Max Hastings, Narodna republika Kina poslala je upozorenje. Peking je dao žestoko vatreno upozorenje. Ovdje smo, rekli su kinezi, na jasnom jeziku puške i granate, u planinama Koreje u koje ne možete prodrijeti. Možemo kako hoćemo udariti na vaše snage, a one su u duhu i tijelu slabo opremljene da bi se s nama suočile. Voljni smo podnijeti teške gubitke kako bismo postigli taktičke uspjehe. Vojske Sigmana Rija u potpunosti su nesposobne oduprijeti se našem jurišu. Kako su general Douglas MacArthur, pobjednik na Pacifiku u drugom svjetskom ratu i njegovi neposredni podređeni primili tu poruku? Nikako. I dalje su tražili da njihove snage napreduju prema rijeci Jalu, i dalje su ustrali na tvrdnjama da su Kinezi nevoljni i nesposobni za djelotvornu intervenciju u Koreji. 25. listopada prve trupe Republike Koreje došle su do rijeke Jalu. U toj su rijeci napunili bocu vode i poslali ju svom predsjedniku Tsingmanu Riju. Kasnije su neki koreanski i američki vojnici odlučili urinirati u tu rijeku. Prvog studenog došlo je prvo upozorenje trupama Ujedinjenih naroda. Tri tjedna kasnije, 24. studenog 1950. 420 tisuća kineskih i sjevernokoreanskih vojnika pod zapovjedništvom kineskog generala Penga Duhaija, veterana 20-godišnjeg rata kineskih komunističkih snaga protiv japanskih okupatora i trupa Kuomintanga, obrušilo se na trupe Ujedinjenih naroda. Korejski rat između dvije Koreje i njezinih saveznika postao je još krvaviji i opasniji govori Zorana Baković, dopisnica dnevnika Delo s dalekog istoka. Podjela Koreje je za Korejce jedna od dvije najveće povijesne tragedije. I to upravo zato što e, je teško naći primjer, osim možda Njemačke, ali pod posve drugčijim uvjetima gdje imate jednu toliko homogenu naciju, gdje svi govore istim jezikom. Vi u Kini imate kineze koji govore gotovo različitim jezicima s obzirom na to da su njihovi dijalekti potpuno različiti. Vi imate i antropološke razlike koje su vrlo očite i kulturološke i tako dalje. Pa Kina ostaje nekako cjelovita ako ne izuzmemo Tajvan. Nema takvog primjera, pa čak ni Vijetnam, koji je možda najbliži gdje se jedna toliko homogena nacija tako samo podijeli. I to arbitrarno. 38 paralela je uzeta naprosto zato što je po prilici to negdje polovica. Pa je preko nje povučena crta i pola-pola ne toliko u stanovništvu koliko u teritoriju, jer stanovništvo nije nikome ni bilo bitno. Sjever Sovjetskom savezu, jug saveznicima, odnosno Amerikancima. I za Korejce je to i jedne i druge ogroman šok i udarac u trenutku kada oni još nisu ni blizu toga definirati a što zapravo oni jesu. Jer sad se sve to za relativno kratko vrijeme dogodilo da su oni od kraljevstva postali carstvo, carstvo kolonija, od kolonije što? Sad više nisu sigurni ni u to da li uopće više postoje. Sjever na kojem ostaje 80% industrijskih pogona cijelog poluotoka i preko 40% sirovina koji otok ima, pripada Stalinu. Sovjetski savez zapravo i jedna i druga i Amerika i Sovjetski savez na jugu, odnosno na sjeveru, 45. godine ustanovljuju provizorne vlasti. Možemo reći da je to opet neka vrsta kolonizacije. Prvo najteže razdoblje u povijesti Koreje počelo je krajem 19. stoljeća, kada je počeo pad dinastije Qing u Kini koja je bila u nekoj vrsti vazalnog odnosa prema nebeskom carstvu. Kako je propadala dinastija Qing, tako se drugom carstvu na dalekom istoku Japanu otvorio put za imperialističku ekspanziju. Godine 1894. zaratili su se Japan i Kina. Kina je izgubila i morala je dati Koreji potpunu autonomiju i nezavisnost. Japan je tada sa svojom vojskom ušao na korejski poluotok. Od Arne Vestad u knjizi Hladni rat ovako opisuje dalje japansko počinjavanje Koreje. Do 1910. Koreju je u potpunosti anektirao Japan. Ona je postala sastavni dio njegova carstva. Japanska uprava dala je sve od sebe kako bi izbrisala koreanski identitet. Kraljevska palača u Seulu bila je razrušena i japanski je postao jezik sveg visokog obrazovanja. Tokio je čak pokušao prisiliti Koreance da nose japansku odjeću i da se asimiliraju kada su u pitanju obiteljski život i društveni običaj. Ali u isto vrijeme, baš i kao kod europskih carstava, kojima su se u jednakoj mjeri Japanci divili i strahovali od njih, postojala je široka segregacija kolonizatora i koloniziranih. Većina Koreanaca shvatila je da nikada neće biti punopravni članovi Japanskog carstva, čak i da su to htjeli. Na Pariškoj mirovnoj konferenciji 1919. borci za nezavisnost Koreje pokušali su kod sila pobjednica u Prvom svjetskom ratu izboriti priznanje prava na nezavisnost. Sile pobjednice stale su na stranu Japana. On im je trebao kako bi izolacija Sovjetske Rusije bila što potpunija. U Koreji su u ožujku 1919. izbili protesti protiv japanske vlasti kolonijalne vlasti odgovorile su represijom u kojoj je stradalo ili zatočeno na desetke tisuća Koreanaca. Tek kapitulacijom Japana ta je kolonijalna vlast otišla iz Koreje. Već na Kairskoj konferenciji 1943. Sjedinjene američke države, Velika Britanija i Kina dogovorili su da će se nakon pobjede saveznika u ratu obnoviti nezavisnost Koreje. Od Arne Vestad piše. Kada je Sovjetski savez u zadnji tren napao Japan, Washington i Moskva dogovorili su se o okupacijskim zonama na Korejskom poluotoku, koji je podijeljen po 38. paraleli. Sovjetima je pripao sjever, Amerikancima jug. Crta razdvajanja trebala je jednostavno biti ratni dogovor koji je trebao pomoći u kapitulaciji Japana. Nitko 1945. nije vjerovao da će ta podjela biti trajna, posebno ne Koreanci. U prosincu 1945. na Moskovskoj konferenciji ministra vanjskih poslova zemalja pobjednica u drugom svjetskom ratu odlučeno je da se osnuje skrbništvo četiri sile nad Korejom, koje će trajati pet godina. Odluka je u Koreji izazvala žestoke proteste, posebno na jugu, u američkoj okupacijskoj zoni gdje ih je vodio Syngman Rhee, nekadašnji predsjednik Koreje u izgnanstvu kako bi se riješilo pitanje ujedinjenja Koreje, četiri sile pobjednice stvorile su američko-sovjetsku komisiju. U svibnju 1946. kada se komisija sastala u Seulu, sovjetski članovi tražili su da se iz postupka savjetovanja isključe one političke skupine koje su bile protiv stvaranja skrbništva četiriju sila Američki članovi komisije to su odbili i tako je završio pokušaj ujedinjenja Koreje. Godine 1948. od američke okupacijske zone stvorena je Republika Koreja ili Južna Koreja, a od sovjetske okupacijske zone te je godine stvorena Demokratska narodna Republika Koreja ili Sjeverna Koreja. 25. lipnja 1950. vojska Sjeverne Koreje napala je Južnu. Tako je počeo prvi rat hladnog rata. Sjever je naprosto zato što prvo ima, s čime, i drugo opet kažem, što Stalin više zna što od svega toga hoće nego što znaju Amerikanci, koji su iznureni, izmučeni i negdje još uvijek u šoku od tog atomskog bombardiranja i trebaju se baviti i Japanom koji je puno veći zalogaj. Na kraju krajeva nisu više ni sigurni u kakvim su odnosima sa samim Stalinom. I sjever se organizira brže i bolje naravno pod ogromnim utjecajem Sovjetskog saveza i sa velikim učešćem i sovjetskih eksperata i ideologije koja se prenosi na mnoge načine, premda već se vidi u tom trenutku da, ma kako, da i dan danas se vrlo često Sjeverna Koreja naziva staljinističkom zemljom, ona zapravo nije staljinistička država. Ona je bila pod Stalinovim, Stalinovom zaštitom i mentorstvom ali Kim Il-sung vrlo brzo počinje zapravo imat svoje ideje koje je ugradio i u marksizam i u stalinizam, a kada se formira Narodna republika Kina 1949. godine i Mao izlazi kao pobjednik iz građanskog rata, Mao je Kim Il-sungu bliži ili da kažem Maoizam mu je bliži nego stalinizam. I u tom razdoblju sjever postaje zapravo puno bogatiji dio poluotoka nego jug. Jug je siromašen, jug se ne snalazi u svemu tome, ne dobiva dovoljno pažnje ni, ni u kom pogledu, niti financijskih sredstava, niti pomoći, niti u bilo kakvom prisustvu Amerikanaca i jug se pretvara u jedan siromašni, još uvijek agrarni, kaotični, korumpirani i već negdje sa začecima tog militariziranog jadnika Azije o kojemu u ono vrijeme, pa u ono vrijeme, još puno kasnije, još i 60. godina, novinari koji su odlazili i pisali reportažu pišu o kao najcrnjoj rupi nerazvijenog svijeta. Nakon proglašenja Demokratske narodne republike Koreje na sjeveru je počela konsolidacija industrije i rudnika koji su bili podignuti u vrijeme japanske kolonijalne vlasti. Sjever je bio ekonomski razvijeniji od juga. Pod vodstvom Kim Il-sunga u Sjevernoj Koreji komunističke vlasti provele su zemljišnu reformu koja je podijelila zemlju onima koji su je i obrađivali. To je poboljšalo situaciju s opskrbom hranom. Te su reforme dovele i do odlaska dijela stanovništva koje nije željelo živjeti u komunističkoj zemlji. Te 1948. na stotine tisuća ljudi otišlo je iz sjeverne u Južnu Koreju. Na jugu, u Republici Koreji, predsjednik Tsingman ri već je i prije proglašenja države krenuo u progon komunista i svih onih koje su on i njegov režim smatrali takvima. Od Vestad piše. On je uz velike žrtve slomio od komunista vođenu pobunu na južnom otoku Džeđu. Trupe Republike Koreje nisu samo pogubljivale one koji su bili osumnjičeni da su gerilci, već i njihove obitelji, a u nekim slučajevima i cijela sela. Gerilci, uglavnom lokalno stanovništvo, borili su se više od godinu dana prije nego što je ugušena pobuna. Drugdje u Južnoj Koreji štrajkovi su razbijani i nezavisne organizacije razbijane prema zakonu o nacionalnim izdajnicima. Godine 1948. napetosti su se povećale uzduž 38. paralele. Obje strane imale su planove za napad preko te crte i skoro stalni okršaji doprinijeli su stanju uzbune u Seulu i Pyongyangu. Ono što je obuzdavalo Rija i Kima bile su njihove supersile zaštitnice, koje nisu podržavale njihove planove o ujedinjenju poluotoka silom. Sve do početka Korejskog rata Sjedinjenim američkim državama odgovarao je status quo na Korejskom poluotoku. Postojanje Republike Koreje s tvrdim antikomunističkim režimom davalo je Sjedinim državama mostobran na dalekom istoku, iz kojeg se moglo intervenirati na kopnu kako Kine, tako i Sovjetskog saveza. Pored toga, ta Južna Koreja predstavljala je istureni dio obrane Japana, koji je nakon okupacije postao bliski saveznik Sjedinjenih američkih država. Sovjetski savez i Stalin također su imali važnija posla negdje drugdje, prije svega u Kini gdje se bližio kraju građanski rat između Kuomintanga i komunističke partije Kine. Tek nakon pobjede komunista u kineskom građanskom ratu, Stalin je počeo mijenjati mišljenje. Samo da još se malo vratim na ono što smo malo prije govorili o Stalinu koji je osobno predložio podjelu Korejskog poluotoka, on predlaže i podjelu Kine prije nego što je Chiang Kai-shek potisnut skroz, odnosno prije nego što su Deng Xiaoping prije svega, koji je bio veliki vojskovođa, njegove trupe potisnuo sa cijelog kineskog kontinenta, Stalin je bio vrlo ozbiljan u prijedlozima da se i Kina podijeli i on je očito imao <laughs> nekakvu zanimljivu strategiju podjele svih budućih saveznika sa svojim određenim razlozima. 49. godine Kina je prije svega opsjednuta ustanovljenje vlasti koju je izvojevala uz ogromne, odnosno kad kažem Kina, govorim o komunističkoj partiji Mao tse uz ogromne žrtve i to svakojake vrste. I u tom trenutku čak ni Sjeverna Koreja joj zapravo nije niti prva briga, niti prva na listi onoga što vide da su izgubili. Više ih boli to što su izgubili Manđuriju, jer se tu Stalin lijepo usmjestio nakon što je Japance potjerao i e, mao boli što je izgubio ono do čega mu je više stalo i do što je doživljavao kao organski dio onoga što se još uvijek pomalo gledalo kao kinesko carstvo. No najviše ga muči to što je ostao Tajvan. I 49. godine, vrlo brzo nakon što je prije svega odlučio gdje će mu biti glavni grad, pa onda i gdje će mu biti rezidencija, pa onda i kako će organizirati državu, sve to ponovno sa velikim učešćem Rusa, odnosno Sovjeta i pomoći, financijskom pomoći koja je dolazila iz Moskve, malo počinje planirati osvajanje Tajvana. I tu se fokusira da čim prije završi sa nacionalnim ujedinjenjem kako se taj problem ne bi dalje vukao kao što vidimo i do dana današnjeg i postaje samo sve veći. I negdje već 50. godine on zapravo priprema napad na Tajvan i osvajanje otoka. Nakon proglašenja Narodne republike Kine, Narodno-slobodilačka vojska brzo je krenula u zaposjedanje svih onih teritorija koji su smatrani kineskim. U travnju 1950. kineske trupe pod zapovjedništvom Lin Biaoa zauzele su veliki otok Hainan i obližnje manje otoke u Južnom Kineskom moru. U listopadu kineska vojska ušla je u Tibet. Mao Tse-tung morao je pristati na to da se sjeverno od provincije Xinjiang stvori Mongolska narodna republika. Mao je za vrijeme građanskog rata u nekoliko navrata jasno rekao da će i Mongolija biti dio Kine. Kada je u prosincu 1949. po prvi puta posjetio Sovjetski savez, morao je popustiti pred Stalinovim zahtjevom da Mongolija, koja je u vrijeme vrhunca dinastije Qing bila u kineskoj vlasti, bude nezavisna država. To je naravno značilo da će Mongolija biti pod čvrstim nadzorom Sovjetskog saveza. Nakon svih ovih događaja još je samo Tajvan bio izvan kontrole Narodne republike Kine. Na tom su se otoku učvrstili Chiang kai i pristalice Kuomintanga koje su pobjegle iz Kine. Na sve to došao je Korejski rat. Jonathan Spence u knjizi Potraga za modernom kinom piše. Ironičnim slučajem, Sovjetski savez je u to vrijeme bojkotirao Vijeće sigurnosti UN-a zbog odbijanja vijeća da da mjesto Narodnoj republici Kini umjesto Tajvanu. Bez opasnosti od sovjetskog veta, drugi članovi Vijeća sigurnosti brzo su djelovali kako bi osudili Sjevernu Koreju i zatražili od članova Ujedinjenih naroda da daju takvu pomoć koja će možda biti nužna. Predsjednik Truman odgovorio je naredbom američkim trupama u Japanu da pomognu Južnoj Koreji. Trupe iz još 15 drugih država članica Ujedinjenih naroda, među njima bile su Velika Britanija, Francuska, Australija, Novi Zeland, Tajland, Filipini, Kanada, Grčka i Turska, pridružile su se američkim trupama. Bojeći se da bi Kinezi mogli iskoristiti prigodu i napasti Tajvan, Truman je također zapovjedio američkoj sedmoj floti da patrolira u tajvanskom tjesnacu. Sada Narodna republika Kina nije mogla napasti Tajvan, čak i ako bi bila spremna za to. Mao i njegovi zapovjednici znali su da je invazija na Tajvan vjerojatno najsloženija operacija koju bi Narodna oslobodilačka vojska trebala poduzeti. S američkom flotom u tajvanskom tjesnacu to je sada bilo nemoguće izvesti. Kada su saznali za pokrete sedme flote, kineske vođe prebacili su 30.000 vojnika treće armije koji su se okupljali u provinciji Fujian u Mugden, blizu Korejskog poluotoka. Ostale trupe spremane za napad na Tajvan prebačene su na poluotok Shandong. Do studenog 1950. oko četvrt milijuna kineskih vojnika bilo je u dijelu Sjeverne Koreje koje još nisu zauzele trupe Ujedinjenih naroda. Ta će brojka kasnije narasti na 700 tisuća vojnika. Kada je zapovjednik kineskih trupa u Koreji Peng Duhai saznao da će njegove trupe napasti u Koreji, nije mogao spavati nekoliko noći. No, Kim Il-sung zaključuje da je vrijeme za osvajanje cijelog poluotoka i kreće ofanzivu na jug, koja u prvome trenutku Sjevernoj Koreji donosi samo pobjede. Jug je neorganiziran, sa vrlo slabo vojno opremljen i iznad svega demoraliziran. Još uvijek se tu ništa nije oformilo tako da bi jug znao što se događa, za što se bori. Sjeverna Koreja, sjevernokorejska vojska dolazi pregazi Seul. U toj podjeli po 38. paraleli saveznici su pristali na sve, osim da Seul koji je drevni, drevna prijestolnica Korejskog kraljevstva i carstva ostane na jugu. Dakle, sjeverna vojska pregazi Seul i dođe dolje na jug sve do Pusana. Zapravo je ostalo samo jedan mali, jedan mali komadić Južne Koreje koje je još trebalo osvojiti do trenutka kada Amerikanci svačaju da se sad tu događaju stvari koje će ih strateški puno više koštati nego što su mislili i uključuju se u rat, Korejski rat koji počinje 25. lipnja 1950. godine i istodobno kada Mao svača da se i on mora uključiti nevoljko ali da mora, jer da tu nema zapravo izbora s obzirom da se radi o možemo reći malom prstu na šaci koji će izgubiti, a onda izgubiti velike strateške pozicije, počinje mobilizirati vojsku za ulazak prelazak preko rijeke Jalu, a Amerika šalje nosač aviona u tajvanski tjesnac i time daje do znanja da neće ništa biti od Tajvana, odnosno na dva načina spriječava mala da izvrši ono što je naumio, a to je da ujedini Tajvan i u kinesko-korejskim odnosima je to uvijek jedna točka gdje Kinezi ne zaboravljaju spomenut Korejcima da su braća u krvi, ali sa cijenom koju je Kina tada platila puno većom nego sve drugo. Naravno, možemo sad govoriti o žrtvama kineskim koje su bile ogromne na Korejskom polotoku. Najveće u njihovoj toj političkoj svijesti je to što su tada definitivno izgubili Tajvan. Od studenog 1950. kada je prvi put ušla u veće borbe, do kraja rata u srpnju 1953. Kineska narodno-slobodilačka vojska vodila je sedam velikih ofenziva u Korejskom ratu. Uz materijalnu pomoć Sovjetskog saveza Kina je obnovila Korejsku narodnu armiju. U prvim velikim ofenzivama sjeverno-korejanski i kineski vojnici potisnuli su trupe Ujedinjenih naroda ponovno na jug. Krajem prosinca i početkom siječnja 1951. kineske i koreanske snage ponovno su zauzele Seul. U zapovjedništvu Ujedinjenih naroda došlo je do velikih sukoba. MacArthur i Walker jedva da su razgovarali jedan s drugim. Kada je u prosincu 1950. general Walker poginuo u prometnoj nesreći sjeverno od Seula, predsjednik Truman za zapovjednika američke osme armije postavio generala Matthewa Ridgewaya. U travnju je Truman odlučio da mu je dosta njegovog zapovjednika u Koreji. Koreji. Kasnije će Truman ovako opisati razloge za otpuštanje generala Douglasa MacArthura. Otpustio sam ga zbog toga što nije poštovao autoritet predsjednika. Nisam ga otpustio zbog toga što je bio glupi kujen sin, iako je to bio. Ali to nije protuzakonito kada su u pitanju generali. Da jest, od pola do tri četvrtine njih bilo bi u zatvoru. MacArthur je naslijedio Ridgway koji je unio mir u savezničke trupe i u proljeće 1951. američke i južnokoreanske trupe opet su zauzele Seul. Nakon toga rat u Koreji se pretvorio u krvavo poziciono ratovanje koje je neke podsjetilo na prvi svjetski rat. Rat za brda nakon 1951. ovako opisuje Max Hastings. Uzduž bojišnice Ujedinjeni narodi i Kinezi bili su jedni nasuprot drugima, udaljeni nekih milju ili nešto više od rovova i promatračkih postoja postavljenih na padinama. Ali to više nisu bile slučajne skupine vojnika koje se stalno kreću po bojištu. Sada su tu bile tvrđave, mreže bunkera i tunela u zemlji i stijeni, koje su iskopali inženjerci s buldožerima i pneumatskim bušilicama, prekrivene metalnim i drvenim stupovima, ojačane metrima zemlje ili vreća s pjeskom. One su nalikovale zemljanim radovima vojske čudovišnih krtica ili građevinama legije Dabrova. Neke su bile ojačane pažljivo postavljenim tenkovima, koji nisu davali samo vatrenu potporu, već jarku svjetlost reflektorima postavljenim na njihov oklop. Danju je jedini znak boravka ljudi na tome bojištu bilo povremeno viorenje zastave ili neka drska gesta vojnika koji se izložio na danjem svjetlu. Noću bi tek počela intenzivna djelatnost. Usred svega toga uvijek je postojala stalna opasnost od iznenadnog kineskog napada. Noći kada bi bez upozorenja val vičuće i uz zvuke trube jurišajuće komunističke pješadije jurno na žicu, tražeći mjesto na kojem bi pregazili položaj, prije nego što bi njegovi branitelji mogli zatražiti razorni topnički napad. Kada govorimo o Korejskom ratu, govorimo o stradanjima prije svega civila. To su neizmjerne štete i neizmjerni gubici koji se ni do danas nisu utvrdili točno u brojevima. Ne znaju se točno ni gubici vojnika, a da ne govorimo o civilima, govori se o gubicima, o žrtvama koji iznose preko, sigurno preko 2 milijuna, negdje se čak pominje i tri. Naravno da je i na jugu taj osjećaj neke vrste beznađa ili neke vrste velikog gubitka u sebe u cijeloj toj povijesnoj igri vrlo, vrlo prisutan. Rat traje tri godine i počinje tamo gdje je završen. 38 paralela ostaje takva kakva je. Sjeverna je Koreja tamo gdje je, između ostalog i velikom zaslugom toga što je Mao Tse-tung poslao navodno preko milijun svojih vojnika, uključivo i svog sina, kojega je najviše volio, Mao je Ninja njegov ljubimac bio, koji na sjevernokorejskom, u jednoj sjevernokorejskoj bazi i pogiba zahvaljujući kinezima koji su uspjeli sačuvati Pyongyang i potisnuti savezničku vojsku natrag, niže od 38. paralele. Rat se završava 27. srpnja 1953. godine tamo gdje je i počeo. Bez mirovnog sporazuma, primirjem koje je i dan danas je problematično zato što ne podrazumijeva nikakve mirovne e, garancije i bez e, ikakvih rezultata a sa ogromnim razaranjima i štetom. Sve je razoreno. Razorena je Sjeverna Koreja jer su saveznici bombardirali svaki gradić koji je postojao u Sjevernoj Koreji. Dakle, od svega onoga s čim je Sjeverna Koreja počela kao sa velikim nasljeđem iz povijesti, iz kolonijalne prošlosti, a to su sve te tvornice, infrastruktura i tako dalje, ostaje jako malo i razoren je Seul i veliki dio juga. Dakle, tek tad ta Koreja dolazi i jedna i druga dolazi nakon svega kroz što je prolazila do točke na koje potpuno iznova mora definirati i svoje društvo i svoju ekonomiju i svoje političko uređenje. Korejski rat postao je skupi teret za svjetske sile koje su u njemu sudjelovale. Sjevernu i Južnu Koreju jedva da je netko pitao. Predsjednik Eisenhower i njegov državni tajnik John Foster Dulles smatrali su Koreju samo jednim bojištem u puno većem ratu. Gubici američkih vojnika i troškovi rata počeli su opterećivati kako državnu blagajnu, tako i javno mnijenje. Početkom 1953. nova Eisenhowerova administracija odlučila je pokazati da je došlo vrijeme za kraj rata – Sjeverna Koreja, a onda i Kina i Sovjetski savez smatrali su da načelo dobrovoljnog povratka ratnih zarobljenika mora u sebi uključivati odredbu da će o dobrovoljnosti odlučivati međunarodno tijelo, a ne kada su u pitanju komunistički zarobljenici američko-južno-koreansko tijelo. Eisenhower je to prihvatio. Taj znak dobre volje brzo je naišao na odgovor – u ožujku 1953. umro je Stalin i nekoliko tjedana nakon njegove smrti politbiro Sovjetske komunističke partije izglasao je odluku da rat u Koreji treba završiti. Kada je čuo za tu odluku, Mao Tse-tung je bio zaprepašten, ali je znao da bez sovjetske potpore ne može nastaviti rat. Doduše, do mira je trebalo još poginuti nekoliko desetaka tisuća ljudi. U svibnju 1953. kineska vojska je u području rijeke Imđin pokrenula svoju sedmu veliku ofanzivu u kojoj američke, južnokoreanske i trupe britanskog Commonwealtha odbacila 30 km. Tek nakon te bitke počeli su ozbiljni pregovori koji su vodili pregovarači u Panmunjonu. Rat u Koreji završio je primjenjem 27. srpnja 1953 je u ime Ujedinjenih naroda potpisao Mark Clark, u ime Narodne republike Kine svoj potpis na dokument primirju stavio Peng Duhai, a u ime Demokratske narodne republike Koreje je potpisao Kim Il-sung, koji je sada mogao početi graditi svoj posebni tip socijalizma. Tako što ide sve dublje u tu svoju ideologiju džuče, koja je zapravo promijenjena tek sa dolaskom njegovog unuka na vlast, a to znači samodovoljnost. Kad kažemo samodovoljnost, to je podrazumijevalo čvrsto zatvorene granice prema bilo kome, ali nije odbijao pomoć. Šta se događa Kim Il-sungu, što je pokazalo zapravo njegovu uza sve što o njemu možemo reći, ali njegovu političku ingenioznost je da vrlo brzo nakon toga umire Stalin, koincidira se kraj rata sa Stalinovom smrću iste godine i dolazi do sukoba, odnosno počinje sukob zaoštravanja odnosa između Kine i Sovjetskog saveza gdje se Kim Il-sung stavlja u neutralnu poziciju i što zapravo radi shvatiši da će dvije ponovno te iste sile koje su cijelu povijest određivale sudbinu njegovog poluotoka, da će one ponovno sada biti između njih puno varnica, on recimo sovjetskim avionima daje preletjet preko Sjeverne Koreje da bi špionirali Kinu i obrnuto, sve to zaobila tu ekonomsku pomoć. Tako da ta ideologija samodovoljnosti je bila uvjetna zbog toga što samodovoljnost nije bila u onom smislu da je Sjeverna Koreja bila u stanju proizvesti sve što je bilo potrebno, ali je bila majestralno u stanju dobiti sve što je bilo potrebno od Sovjeta Kineza, a onda i od komunističke braće diljem svijeta. Naravno, iz te neutralnosti se Kim Il-sung pripojio nesrstanima i od toga je Sjeverna Koreja mogla živjeti relativno dobro. Prve godine nakon obnove su bile teške, ali uvode se racionalizirano trošenje energije, trošenje hrane. Još jedna stvar, Sjeverna Koreja je veliki proizvođač struje, na primjer. I Južna Koreja je u problemu, jer Sjeverna Koreja ukida struju. Južno nema još uvijek niti blizu onoliko elektrana koje bi mogle zadovoljiti njezino stanovništvo i imate na mapi koja tada nije još snimana iz svemira osvijetljenu i industrializiranu Sjevernu Koreju i mračnu Južnu. To se potpuno okrenulo sad nedavno kada su se pojavile one satelitski snimci Južne Koreje koja je sva osvijetljena i sjeverna u potpunome mraku. Kim Il-sung uspijeva balansirat vrlo spretno Kinu i Sovjetski savez odnosi su uvijek dovoljno dobri ili dovoljno takvi da se Kina ne može priuštiti zatvaranje naftovoda i mosta preko kojega prelazi žito i hrana koju ona redovito svih ovih desetljeća daje Sjevernoj Koreji u vidu pomoći, jednako kao što i Sovjetski savez si ne može priuštiti da Sjevernu Koreju odbaci ili zanemari. Sve se to tako odvija do 1992. godine kada Sovjetski savez uspostavlja odnose sa Južnom Korejom. I iste godine Kina uspostavlja odnose sa Seulom, diplomatske. I to je šok za Kim Il-sunga koji je po nekim tumačenjima u kombinaciji sa kineskim nagovaranjima, posebno Deng Xiaopinga osobno, da i Sjeverna Koreja sada mora krenuti u ekonomske reforme kakve je sama Kina započela 1978. još, dovelo do toga da je Kim Il-sung nakon posljednjega posjeta Kini dobio srčani udar i već u vlaku počeo umirati i na kraju umro 1994. godine. Singman Rhee, predsjednik Republike Koreje, protivio se primirju i pokušavao ga je na sve načine obstruirati. U lipnju 1953. neposredno nakon potpisivanja primirja, on je dao nalog da se pusti 25 tisuća sjevernokoreanskih antikomunističkih zatvorenika. Prema uvjetima primirja, oni su trebali biti vraćeni u Sjevernu Koreju. Kineske i sjeverno-koreanske snage prekinule su primjerje, izvele niz teških napada samo na južno-koreanske snage, koje se nisu mogle oduprijeti tim napadima. Kada su dokazali što su htjeli dokazati, komunisti su se vratili za pregovarački stol. Primjerje je potpisano. Max Hastings piše. Činjenica da je Singman Rhee bio nepopularan vođa potpuno korumpiranog režima, čija je vojska bila nesposobna za djelotvornu samoobranu na bojištu, nije se pokazala fatalnim nedostatkom za održavanje Južne Koreje. I nisu samo Amerikanci bili ti koji su si dopustili biti samo malo zabrinuti zbog naravi režima, što ga je održavalo prisustvo snaga Ujedinjenih naroda. Naravno da smo znali da je Singman Rhee prilično čudovišna figura, rekao je brigadir William Pike iz divizije Commonwealtha, ali zar nisu tamo svi takvi? Za razliku od Sjeverne Koreje koja je morala trpjeti Kim il sunga dok nije umro, a onda su njegov sin i kasnije unuk nastavili vladati tom zemljom, Singmana Rija riješili su se građani Južne Koreje – nakon golemih i krvavih protesta, rije 1960. godine otišao u izgnanstvo na Havaje. Prije svega, Sigmund Ri ne potpisuje primirje. On je radikal bio i ostao i on kao potpuno odani, on je bio od onih koji su bili slijepo odani Amerikancima, ne želi staviti svoj potpis ni na što što će biti kompromis sa komunistima. Dakle, odjednom dobijamo dvije zemlje koje su, ne znam da li postoje dvije koje su više sukobljene vrijednosno, ideološki i na neki način čak i kvazi nacionalistički. Uzajamno se duboko mrze sjever i jug. Sjever, samo još da dopunim prethodno, u svom obrazovanju sustavno ugrađuje to da je na jugu vlada siromaštvo, da je jug zapravo u robovlasničkom odnosu u odnosu na Amerikance, da južni korejci zapravo ako nešto mogu zaraditi onda je to čisteći vojničke čizme Amerikancima i e, da je to sama bijeda. Jug pak o sjeveru sa puno više argumenata naravno provodi propagandu slične vrste koja kod većine ne kod svih, ali kod većine Južnih Korejaca, razvija veliki strah od komunizma od komunista i od sjevernih komunista prije svega uvjerenje da je e, ambicija Sjeverne Koreje bila, ostala i nikada nije promijenjena da osvoji jug i da cijeli korejski polotok postane komunistička država. No u Južnoj Koreji nakon završetka rata dogodile su se dvije bitne stvari. Jedna je da su Amerikanci tu morali ostati kao sigurnosno pokriće sa svojim vojnim štitom koji je tada razapet iznad Južne Koreje još uvijek je tu negdje, dakle sa vojnim bazama koje se od tog trenutka zapravo samo umnožavaju na jugu Korejskog poluotoka, a onda i sa financijskim ulaganjima. To su bitni novci koji su stavljeni u Južnu Koreju, međutim problem je da u trenutku kada se završava rat, e, Južna Koreja je jedna od najkorumpiranijih zemalja na svijetu. Tu je zapravo sve što se uloži odlazi u, u razne mračne koridore korupcije i Koreja vrlo teško pronalazi taj svoj gospodarski oblik na kojem će temeljiti sada i obnovu, da ne govorimo dalje, izgradnju. U 17. stoljeću nizozemski mornar Henrik Hamel objavio je knjigu u kojoj je opisao svoj boravak u Koreji. Bio je to prvi pisani prikaz života u Koreji objavljen na zapadu Europe. Od tada pa do 19. stoljeća Koreja je bila na glasu kao zatvorena zemlja. Nadimak joj je bio pustinjačka kraljevina. Svima koji su htjeli ući u tu kraljevinu činilo se da je odgovor uvijek isti. Nemamo ništa, ne trebamo ništa, molimo vas, otiđite. Danas se samo za jedan dio Korejskog poluotoka, Demokratsku narodnu republiku Koreju, može reći da je zatvoren prema svijetu. Republika Koreja do kraja 60. godina 20. stoljeća praktički vojna diktatura postala je potpuno suprotnost Sjevernoj Koreji. Govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka. I bilo je potrebno da se dogodi nekoliko velikih pobuna koje su prvo dovele do prave vojne diktature, dakle uvođenja policijskog sata, ratnih zakona koji su omogućili zapravo s jedne strane da se sad ta industrializacija malo zgusne i da se pokrene i tek 1962. godine kada dolazi na vlast predsjednik Pak Chun Hi, tek on ima ideje koje opet zapravo povlači iz Japana. Japan je veliki uzor južnokorejskog gospodarskog oporavka. Povlači iz Japana ideje o osnivanju tih velikih korporacija koje su zapravo obiteljske firme, takozvani čeboli. I tek on zapravo otvara vrata pravoj industrializaciji Južne Koreje koja je sve do tih 60. godina još uvijek vrlo agrarno siromašno društvo. I počinju se osnivati firme neke su već i osnovane, ali im se daje više prostora i tu počinju djelovati Samsung, Hyundai, ovi današnji čeboli koji su nositelji osnovni nositelji južnokorejskog gospodarskog čuda. Naravno, ništa to ne ide jednostavno. Supruga od predsjednika Paka je najprije podlegla atentatu navodno sjevernokorejskog agenta, a onda i samoga Paka ubija njegov šef osiguranja u vrlo mučnim okolnostima i Koreja je ponovno u previranjima političkima sve do konca 1980. godine. 1987. godine se prvi puta zapravo održavaju parlamentarni izbori na kojima počinje i demokratizacija Južne Koreje koja onda ide ovim tijekom koji vidimo sada sa još uvijek puno neriješenih problema, poput korupcije koja je jedan od osnovnih problema Južne Koreje, neovisno o tomu što se puno radilo na tome da se to očisti i neovisno o tomu što to sada je jedna doista demokratska država u kojoj prepoznate demokraciju na svakom koraku. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.